Oi, gente. Bom, hoje eu vim trazer algo novo aqui para o canal. Sempre que eu faço versões, eu faço a versão separada, tipo, um vídeo só a versão, só a resposta. E dessa vez eu resolvi cantar as duas numa só. Eu vou cantar a primeira parte da música original e a segunda a versão que eu fiz, tá? Eu escolhi a música Cruzando os Dedos da Mari Maraíza. Eu espero muito que vocês gostem. Se gostarem, já sabem, deixem o like de vocês, compartilhem com os amigos para ajudar na divulgação. Favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E não esqueça de ativar o sininho aí de lado no seu celular. Pra toda vez que eu postar um vídeo aparecer no seu celular, tá? Também vou deixar aqui no vídeo as minhas redes sociais para vocês me seguirem e ficar por dentro de tudo sobre o canal, tá? Um beijinho, espero que vocês gostem. E você acha que me tem a hora que sim? Aceito isso só porque eu te amo. Por enquanto, ainda te amo. Já sabe que eu tô sofrendo e mesmo assim faz o que quer. Toma cuidado, um eu canso. E se eu cansar, vai cruzar. te perder pela coragem de arriscar. Vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar. Vai cruzando os dedos pra eu não encontrar outra boca, outro beijo, outra cama, outro alguém que vai te superar. Um dia eu troco esse medo de te perder pela coragem de arriscar. Vai cruzando os dedos pra eu não me apaixonar. Você não merece a forma que eu trato você. Não foi minha intenção te ver chorando. Você sabe, eu também te amo. Fica sofrendo calada e não me diz o que é. Eu tô sentindo, você tá cansando. E se cansar? mudança eu prometo mudar. Tô cruzando os dedos pra não encontrar outra boca, outro beijo, outra cama, outra alguém que vai me superar. Eu tenho medo de perder você, mas não tinha coragem de falar. Me dá uma chance, eu prometo mudar.